На балконі гудів джміль, а в кабінеті панувала тиша. Василь Васильович подумав, що тепер вона пануватиме довго. Ну, приходитимуть замовники, але архітектори за порадами забігатимуть нечасто. У цю мить у двері постукали. Тищенко не встиг сказати Увійдіть як вони розчинилися і до кабінету вступив вечірко. Василь Васильович ледве повірив собі, занурив пальців чуба, немов збирався сам себе посмикати за нього. На вустах вечірка лежала легенька, як тополиний пух, і така ж чіпка посмішка. Тищенко вперше подумав, що в цій посмішці винуватий сам були з вечірком в одному будинку відпочинку, разом розважалися, дискутували вечорами, ходили на одній кладці. Вечірко гострий на язик, напханий інформацією, жарти схоплював співслова і склалися якісь особливі стосунки. І потім навіть у присутності незнайомих людей вечірко посміхався до шефа і розмовляв у жартівливому ключі. Василь Васильович вчував у цьому неповагу, але жодного разу не обірвав, соромився. Надто через те бачив вечірко все розуміє, торопів перед його нахабством. Зараз усе те проступало з особливою силою. Я хочу з вами порадитись, все так же осміхався вечірко, по ружанському проєкту. Я прочитав проєктно кошторисну документацію. Либонь, цинізм пронизав усі клітини його тіла. Багатьом людям здається, буцімто ніхто не знає, що вони негідники, а те, що вони самі про це знають, не беруть до уваги. Вважаю за зайве щось радити вам, сказав Тищенко. Хіба що таке? Шукайте свій власний образ. Тоді, може, послухаєте моєї поради, загадково мовив вечірко. Я розумію, мені ще дуже рано щось радити вам, але я знаю де що таке, чого не знаєте ви і що доконечно змінить ваші позиції в цій справі. Скажете мені потім спасибі. Я, звичайно, не хочу, щоб про це ще хтось знав. І вам буде важко вислухати мене, але корисно. Геть з кабінету, підвівся з за столу Василь Васильович, і був такий грізний, такий шалений що вечірко кулею вилетів за двері, не встигнувши причинити їх. Василь Васильович пішов причиняти сам. Розділ 15 Був серпень. З півночі прийшов циклон і раптом стало дуже холодно. Цілу весну та літо немилосердно пекло, не випало жодного дощу. І старі липи та берези стояли нідяно жовті, немов обпалені пожежею. Тепер з них облітало листя, і колючий вітер гнав його вподовж тротуарів та вулиць. Інститутські працівники, хто проводив відпустку на Десні та Дніпрі, верталися в Київ. Ірина відклала відпустку. Вона залишилася в кімнаті удвох з клавою. Соня поїхала до батьків, Ірша до Криму Валушту. Він їхав до моря вперше і радів, мов дитина.